Jakobus hoofdstuk 3 My broers, jylle moet nie allemaal leermeesters wil wees nie, want jylle moet weet, dat ons wat leermeesters is, strenger as ander beoordeel sal word. Ons struikel allemaal in baie opzichte. As iemand nooit struikel in wat hy sê nie, is hy volmaak, by macht om ook sy jylle lichaam in toom te hou. Vir perde sit ons 'n stang in die bek en dan gehoorsaam hulle ons en het ons hulle hele liggaam onder beheer. Dink ook maar aan skepe. Al is hulle baie groot en al is die winde wat hulle aandryf baie sterk, word hulle tog met 'n baie klein roertjie gestuur net waarheen die stuurman wil. So is die tong ook maar 'n klein liggaamsdeeltjie en tog het dit groot mag. 'n Klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. Die tong is ook 'n vuur. 'n Wêreld vol ongeregtigheid. Die deel van die liggaam wat die hele mens bespet. Dit steek die hele lewe van die geboorte af tot die dood toe aan die brand. En self word dit uit die hel aan die brand gestuur. Alles wat loop vlieg, kruip of swem. Elke soort dier word en is al deur die mens getem. Maar geen mens kan die tong doen. Dit is 'n rustelose kwaad, vol dodelike gif. Met die tong loof ons die Here en Vader. En met die tong vloek ons die mense wat as die beeld van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom lof en vloek. My broers, so moet dit nie wees nie. 'n Fontein laat tog nie dieselfde oog vars en brak water opborrel nie. 'n Vye boom, my broers, kan tog nie olywe dra nie of 'n druiwestok vye nie. 'n Brakfontein kan mos nie vars water gee nie. Is daar 'n wyse en verstandige mens onder julle? dan moet hy dit toon deur sy goeie gedrag en die dade wat van nederigheid en wysheid getuig. Terwyl daar bitter naaiwer en selfsug in julle hart is, moet julle nie daarmee spog dat julle wysheid het nie, want dan praat julle nie die waarheid nie. Die soort wysheid kom nie van bo nie, maar is aards, sinnelik, demonies. Want waar daar naaiwer en selfsug is, kom daar wanorde en allerhande gemeene dade. Maar die wysheid wat van bo kom, is allereers sonder bybedoelings. En verder is dit vredelewend, inskikkelik, bedagsaam, vol medelee en goeie vrugte, onpartydig, opreg. Hierdie wysheid bring jou in die regte verhouding met God en jy moet dit gebruik om vrede te maak.